Նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է Մարտակերտի շրջանի Գառնակար գյուղի համայնքային կենտրոնի եւ Պուշկետի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Ռամկավար ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչությունը եւ Գերագույն խորհուրդը շնորհավորական ուղերձ են հղել Բակո Սահակյանին։ Տեղի է ունեցել Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի հերթական նիստը։ Արցախի խորհրդարանը կառավարության նախաձեռնությամբ եւ առաջարկած օրակարգով այսօր հravirել է արտահերտ նստաշրջան։ Միավորված էներգետիկ ընկերություն Փակվաշնի տիրական ընկերությունը ճանաչվել է Արցախ էներգոյի սեփականատեր։ Ամփոփել են միասնական քննությունների արդյունքները։ Շահումյանի շրջանում սկսվել է βέρքահավաքը։ Ասկերանի մշակույթի տանը նշվել է հայ միջնադարյան Մեստաղերկու Սայատնովայի ծննդյան 305-րդ տարեդարձը։ Բարեգործական համերգ Նյու Յորքում Արցախի երաժշտական դպրոցների համար երաժշտական գործիքներ գնելու նպատակով։ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում նոր ցուցադրություն է լինելու։ Երևանում բացվել է բրազիլահայ լուսանկարիչ Գասպար Գասպարյանի հետահայաց ցուցադրությունը։ Հայեմ շամարտիկը հաղթեց Թուրքին Անտալիայում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Մարտակերտի շրջանի Գառնակար գյուղում մասնակցել է համայնքային կենտրոնի եւ բուժկետի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահը նշել է, որ գյուղական բնակավայրերում յենթակառուցվածքների ցանցի ընդլայնումն ու արդիականացումը եղել է եւ կմնա իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Երկրի ղեկավարն այս նախաձեռնությունների իրականացման եւ Արցախին աջակցություն ցուցաբերելու համար ամերիկահայ բարերար հայրենիք միության անդամ Բարունակ Չելիկյանին ապարգևատրել է երախտագիտություն մեդալով, բարձր գնահատելով նրա եւ միության հայրենանվեր գործունեությունը։ Այդ մասին մեզ հաղորդել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Ռամկավար ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչությունը եւ Գերագույն խորհուրդը շնորհավորական ուղերձ են հղել Բակո Սահակյանին։ Շնորհավորագրում ասված է. Հարգելի պարոն Բակո Սահակյան, Ռամկավար ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչությունը եւ Գերագույն խորհուրդը սրտան շնորհավորում են ձեզ Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Համոզված ենք, որ ձեր ղեկավարությամբ Արցախի հանրապետությունում շարունակվելու է տնտեսական, քաղաքական եւ գիտամշակութային առաջընթացը, Վստահ ենք նաև, որ ձեր պաշտոնավարման նոր ժամանակահատվածում ևս հայկական երկու պետությունների եւ Սփյուռքի տնտեսական ու հոգեվոր սերտ փոխգործակցությունը շարունակվելու է եւ ելավելի ամրապնդվելու։ Շնորավորելով եւ մաղթելով ձեզ քաջառողջություն, ուժ ու կորով, վստահ ենք, որ մեկնարկած ծրագրերը եւ նախանշված աշխատանքները բարեհաջող ավարտի կհասցնեք իշահ Արցախի եւ համայն հայության բարօրության, որի համար պատրաստական ենք շարունակելու մեր օժանդակությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի հերթական նիստը, նվիրված 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Ռազմական խորհրդի նիստին մասնակցում էին հրամկազմը, ծառայությունների ու բաժինների պետերը, միավորումների, զորամասերի հրամանատարներն ու նրանց տեղակալները, ռազմաիրավապահ մարմինների ղեկավարները։ Համաբանակային կարևոր միջոցառմանը հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունների միջև արկա փոխհամագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում ներկա էր նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Նիստը բացվել է Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի ներածական խոսքով ինչին հաջորդել են Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալների, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարների ելույթներն ու զեկույցները, որոնցից յուրաքանչյուրն անդրադարձել է իր պատասխանատվության տակ գտնվող ոլորտի ձեռքբերումներին ու թերացումներին։ Ռազմական խորհրդի նիստն ավարտվել է բանակի հրամանատարի ամփոփիչ խոսքով։ Լևոն Նացականյանը մեկ անգամ եւս հիշեցրել է անկանխատեսելի հակառակորդ ունենալու հանգամանքը, կոչանելով ոչ մի պարագայում չթուլացնել զգոնությունը ու վառոտը միշտ չոր պահել։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակում մեծ կարևորություն են տալիս ոչ միայն մարտավարական առարկաներին, այլև միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի իմացությանն ու դրանց կիրառմանը, ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական իրադրությունում։ Նույն աղբյուրի համաձայն հենց այդ նպատակով էլ Պաշտպանության բանակի մի խումբ սպաներ հուլիսի 18-ից 19-ը ներգրավված էին Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակի կողմից անցկացված սեմինար պարապմունքներին, որոնք ուղղված էին մարդասիրական իրավունքի նորմերի իմացությանն ու դրանց պահպանման կարևորությանը։ Սեմինարների ընթացքում անձնակազմը ստացել է տեսական գիտելիքներ, ներգրավվել տարբեր գործնական պարապմունքներում, որոնք հիմնականում վերաբերում էին պատերազմական իրադրությունում մարդասիրական նորմերի խախտումների բացառմանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի խորհրդարանն այսօր կառավարության նախաձեռնությամբ եւ առաջարկած օրակարգով հրավիրել է արտահերտ նստաշրջան։ Ինչպես հայտնել են խորհրդարանի մամլոյցարայությունից, մինչ օրենսդրական հարցերին անդրադառնալը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորեց պատգամավոր Լյուդմիլա Բարսեղյանին ծննդյան օրվա արթիվ եւ բոլորի անունից մաղթեց առողջություն ու նորանոր հաջողություններ։ Անցնելով օրակարգային հարցերին, խորհրդարանը քննարկել է նախաձեռնողի կողմից ազգային ժողովի քննարկմանը երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացված Արցախի հանրապետության դատական օրենսգիրքը կից օրենսդրական փաթեթով եւ հաշվեկնիչ պալատի մասին Արցախի հանրապետության օրենքը ուղեկցող օրենսդրական փաթեթով։ Գլխադասային հանձնաժողովների դրական եզրակացությունները ներկայացրել են պետական իրավական հարցերի եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ մտքերի փոխանակության կարգով ելույթ է ունեցել падգամավոր Էդվարդ Աղաբեկյանը, ում առաջադրած հարցերին բարձաբանումներ է տվել կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը։ Խորհրդարանը քվեարկել է երկրորդ ընթերցմամբ հավանության արժանացնելով նշված օրենսդրական փաթեթները։ Սույն օրենքների ընդունմամբ օրենսդիր մարմինը իրականացրել է Սահմանադրության 167-րդ հոդվածի երկրորդ մասի պահանջները, մինչև խորհրդարանի կողմից ընտրված հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանցնումը Սահմանադրությանը համապատասխանացնելով դատական օրենսգիրքը եւ հաշվեկնիչ պալատի մասին օրենքը։ Շնորհակալություն հայտնելով կառուցողական աշխատանքի համար ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ խորհրդարանը հուլիսի 24-ից անցնում է ամառային մեկամսյա արձակուրդի։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի կողմից հայտարարված Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման մրցույթը, որը վարում էր կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչության պետի տեղակալ հանձնաշողովի նախագահ Գագիկ Իսրայելյանը։ Ինչպես հաղորդում են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, մրցույթին մասնակցելու համար սահմանված ժամկետում հանձնաժողով է ներկայացվել երկու հայտ միավորված էներգետիկ ընկերության եւ Ինտեկո Էներգո ընկերությունների կողմից։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված Միավորված էներգետիկ ընկերության գլխավոր տնօրեն Տիգրան Աբ รา համյանի խոսքով իրենք պարտավորվում են Արցախ էներգո ընկերությունում 5 տարվա ընթացքում կատարել 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամի ներդրում, առնվազն 1 տարի պահպանել աշխատավարձի ֆոնդը եւ նվազագույն աշխատավարձը հասցնել 75000 դրամի, առաջիկա 3 տարվա մեջ չբարձրացնել սակագները եւ այլն։ Մրցույթի ավարտին հանձնաժողովի անդամները շնորհավորել են միավորված էներգետիկ ընկերության ներկայացուցիչներին եւ հաջողություններ մաղթել նրանց հանրապետության համար ռազմավարական նշանակության բնագավառներից մեկի զարգացման ապահովման գործում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ընթացիկ տարվա միասնական քննություններին առաջին եւ երկրորդ փուլով Արցախում մասնակցել է 718 դիմորդ, որից դրական շեմը հաղթահարել է 492-ը։ Գնահատման եւ տեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանի հաղորդմամբ Արցախի պետական համասարանը դիմել 489 դիմորդ, որից 369-ն ընդունվել է, նրանցից 166-ը անվճար հիմունքներով։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարան դիմաց 54 հոգուց ընդունվել է 44-ը, որից 25-ը անվճար։ Գրիգոր Նարեկացի համասարանը դիմել 13 հոգի, ընդունվել 8-ը, իսկ Մեսրոպ Մաշտոց համասարան 8 հոգի, ընդունվել 2-ը։ Հակոբ Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտը դիմել 12 հոգի, ընդունվել 11-ը։ Արցախի պետհամասարանում Հայաստանի բուհերի համար հայտագրված 89 դիմորդից ընդունվել է 58-ը, որից 38-ը անվճար։ Շահումյանի շրջանում սկսվել է βέρքահավաքը։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը մասին մեծեր դերություն նշեց Շահումյանի շրջանի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը, տեղեկացնելով, որ շրջանում առկա 107 հեկտար վարելահողից ակնաբերդ համայնքում հուլիսի 20-ի տվյալներով հնձվել է 33.7 հեկտար տարած։ Ստացվել է 759 ցենտներ համախառն բերք, 1 հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 22.5 ցենտներ։ Հյուզվել է 27.7 հեկտար աշնանացանց խորեն, որի համախառմբերքը կազմել է 650 ցենտներ, իսկ 6 հեկտար տարածքից ստացվել է 109 ցենտներ աշնանացան գարի։ Ինչպես տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը, բարելահողերի հինգը շարունակվում են։ Հացահատկային մշակաբույսերի տարածիկայում կհնձվի 74 հեկտար խորեն եւ 5 հեկտար հաճար։ Հացահատիկի բերքատվության ցուցանիշները զարգ չեն եւ դեռ կբարձրանան, տեղեկացրեց Խաչիկ Կալեստյանը։ Շրջանում արդեն սկսվել է նաև կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Ցածրադիր գյուղերում արդեն ստացվել է մոտ 50 ցենտներ կարտոֆիլ։ Ընթացքի մեջ է պտուղ բանջարեղենի, կերասի, բալի, ազնվամորու, ինչպես նաև կանաչ լոբու, ծոխի, սխտորի եւ վարունգի բերքահավաքը։ Շրջանում կուտակվել է 150 ցենտներ խոտ։ Բերքահավաքը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ, որից հետո կունենանք արդեն βέρքահավաքի վերջնական ցուցանիշները, նշեց գյուղատնտեսության բաժնի վարիչը։ Խոսելով մեղրի վերքատվությունից մեր զրուցակիցը տեղեկացրեց, որ Գառնան սկզբին շրջանում կար 2450 փետակ, իսկ այս տարվա մեղվանտանիքների վերջնական թիվը կունենան մեղրականի ժամանակ, որը կստսվի օգոստոսի առաջին տասնօրյակում։ Եղանակային պայմանները բարվոք են նաև մեղրի վերքատվության համար, ամփոփեց Խաչիկ Կալստյանը։ Ասկերանի մշակույթի տանը նշվել է հայ միջնադարյան մեծ տաղերկու Սայատնովայի ծննդյան 305-րդ տարեդարձը։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ներկաների ողջունեց եւ Սայատնովան զուգական դավասացի բանաստեղծի Սիրո Քնայերկուի մասին իր խոհերով կիսվեց Ասկերանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի տնօրեն միջոցառման կազմակերպիչ Ռոմելա Գրիգորյանը։ Սայաթնովան ուշ միջնադարի հայտարարության եւ հոգեոր մշակույթի խոշոր ներկայացուցիչն է, ով կատարելության է հասցրել աշխողական ժողովրդական քնարերգությունը, կամրջև միջնադարյան բանաստեղծությունը եւ նոր ձևավորող պոեզիան, ժողովրդական խաղն ու հեղինակային քնարերգությունը։ Նրա երկերը թարգմանվել են շարք լեզուներով։ Սայաթնովայի մասին գրվել են գրական, երաժշտական ստեղծագործություններ, գիտական աշխատություններ, կերպարին անդրադարձել են թատրոնում, կինոյում եւ կերպարվեստում։ Անկասկած ազգային ինքնության պահպանության գործում մեծ ու անդնահատելի է մշակութային օջախների կատարածային ապահպան գործը։ Այս առումով մեծ ակտիվություն է արձանագրվել Ասկերանի մշակույթի կենտրոնում հատկապես վերջին տարիներին, երբ կենտրոնի քնորեն է նշանակվել Ռոմելա Գրիգորյանը։ Նրա ղեկավարած կոլեկտիվի Ուտիկին Գրիգորյանի անձնական նվիրվածության շնորհիվ Բարբերաբար մշակութասեր հասարակության է ներկայացվում հայոց երևելիների կյանքնոգործնեությունը, կազմակերպում հիշատակի միջոցառումներ։ Ցերեկույթի ընթացքում անկրկնելի Աշոկի Սիրո Քնարերգոյի ընտրանին հանդիսատեսի դատին հանձնեցին կենտրոնի Բերդ համույթի մենակատարներ Հերմինե Խաչատրյանը, Հրադիկ Մանասյանն ու Արայիկ Աստրախյանը։ Ներկաների հիացմունքով ունկնդրեցին նաև համույթի դուդուկահար Արտուր Մխրտումյանի անզուգական կատարումն ու միջոցառման համութավար Միներ Գաբրիելյանի գեղեցիկ արտասանությունը։ Մեր միջոցառման շրջանակներում իհարկե դժվար է ներկայացնել, ամբողջացնել Սայաթնովայի ամբողջական կերպարը, նրա մեծ սերն ու տարապան մարդասիրական բարձր գաղափարները արտահայտված բանաստեղծական գեղեցիկ ու ինքնատիպ ձևերի մեջ։ Սա է հա աշուտ բանաստեղծ Սայաթ Նովայի մեծությունը։ Ներկաները մեծ բավականություն ստացած հեռացան դահլիճից։ Մշակութային կենքից Նյու Յորքի Yamaha դաշնամուրային սալոնում հունիսի 14-ին Ինչ է սարել Արցախի համար ընդհանուր խորագրի ներկայացած բարեգործական համերգի ընթացքում մոտ 4000 դոլար է հավաքվել Արցախի երաժշտական դպրոցների համար երաժշտական գործիքներ գնելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացնում է հայ բարեգործական ընդհանուր միության լրատվական գրասենյակը։ Միության կատարողական արվեստի բաժանմունքի կազմակերպած համերգին իրենց մասնակցությունն են բերել մեծոսոպրանո Սոլանժ Մերտինյանը, ջութակահար Սեմի Մերտինյանը եւ կատարողական արվեստի բաժանմունքի տնօրեն դաշնակահար Հայկ Արսենյանը։ Ծրագրում բացի հայկական ստեղծագործություններից հնչել են նաև արգենտինյան եւ աֆրոկուբայական մեղեդիներ ու բարեղանակներ։ Համերգը մասը կազմել Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնած բարեգործական միջոցառումների շարքի, որը մայիսին մեկնարկել է Բուենոս Այրեսում տեղի հայ բարեգործականի փոխնախագահ Անտոնիո Սարաֆյանի եւ գեղարվեստական ղեկավար Դուդուկահար Գագի Գասպարյանի ջանքերով։ Համերգներ տեղի ունեցել արդեն Արգենտինայի 3 քաղաքներում, որոնցից ստացված հասույթով դաշնամուրներ են գնվել երաժշտական 3 դպրոցների համար։ Նախատեսված են համերգներ Սան Պաուլույում հուլիսի 27-ին եւ Երևանում առաջիկա սեպտեմբերի 22-ին, ընկերակցությամբ ազգային ժողովրդիկների եւ բարի պետական համույթների։ Համերգային շաբաթի ընթացքում տեղի ունենալու նաեւ արվեստի գործերի ցուցահանդես Երևանի քաղաքապետարանում Համերգաշարի նպատակն է Արցախի երաժշտական դպրոցների համար գնել ավելի քան 250 երաժշտական գործիքներ։ Գանձասարի վանքի 777-ամյակի առիթով թարմացվել է Մատենադարան Գանձասարի ցուցադրությունը։ Հուլիսի 23-ին այցելուներին առաջին անգամ կներկայացվեն Գանձասարի վանքի 19-րդ տարավերջի եւ 20-րդ տարասկզբի եզակի լուսանկարներ, կաթողիկոսական գրություններ ու արխիվային փաստաթղթեր, Կցուցադրվի նաև տպագիր գրականություն, ինչպես սկզբնախբյուրներ, այնպես էլ Գանձասարին եւ ընդհանրապես Արցախին նվիրված նորագույն ուսումնասիրություններ։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի նոյեմբերի 21-ին Գանձասարի եկեղեցու հարևանությամբ բացվեց Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի մասնաճյուղը, Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը։ Նոր կենտրոնի գործունեության նպատակն է աշխարհին ճանաչելի դարձնել Արցախի հոգևոր մշակույթը։ Բրազիլահայ մոդեռնիստ լուսանկարիչ Գասպար Գասպարյանի լուսանկարների հետահայաց ցուցադրությամբ Երևանում մեկնարկեց ստանդարտ ժամանակակից արվեստի միջազգային առաջին տրիենալեն։ Ցուցահանդեսը բացվեց Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի կենտրոնական գրասենյակում։ Համադրողն է Ռուբեն Արևշատյանը։ Նրա խոսքով Գասպար Գասպարյանի գործերը գտնվում են աշխարհի բազմաթիվ կարևորագույն հավաքածուներում, ինչպիսիք է Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանը, Լոնդոնի Tate Modern թանգարանը, Սան Պաուլուի թանգարանը եւ այլն։ Գասպար Գասպարյանն անգնահատելի ներդրում է ունեցել բրազիլական 1940-ից 60-ականների լուսանկարչական մոդեռնիստական մտածողության եւ լեզվի զարգացման մեջ։ Այս ցուցահանդեսի կազմակերպումը Երևանում շատ կարեւոր է այն առումով, որ մենք ցանոթանում ենք հայկական սփյուռքի մոդեռնիստական մտածողության մեկ շերտի հետ, անհայտ շերտի հետ, նշել է Արևշատյանը։ Միջազգային լրահոսից Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային գազམ་ակերպությունը դատապարտել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինի գործով կայացված դատավճիռը։ Ալեքսանդր Լապշինը չպետք է բանտում գտնվի նրա համար, որ այցելել է վիճահարույց տարածաշրջան։ Մենք Բաքվի իշխանություններին կոչ ենք անում չվիճարկել լրագրողի բողոքարկումը եւ նրան ազատ արձակել առանց որևէ պայմանների, հայտնել է Եվրոպայում ու Կենտրոնական Ասիայում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնյանովան։ Հիշեցնենք, որ բլոգեր Լապշինն Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Ավելի վաղ դատախազն առաջարկել էր Լապշինին դատապարտել 6.5 տարի ժամկետով ազատազրկման, պատիժը կրելով ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Թուրքիայի Մեջլիսի սահմանադրական հանձնաժողովն ընդունել է ցեղասպանություն եզրույթն արգելող օրենքների փաթեթը, որը ներկայացվել էր իշխող արդարություն եւ զարգացում եւ դրա հետ համագործակցող ազգայնական շարժում կուսակցությունների նախաձեռնությամբ։ Վերջինով արգելվելու է Մեջլիսում պատգամավորների կողմից հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնումը, Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հայտարարել են, որ քննարկումներ անցկացնելու մեջ որևէ իմաստ չեն տեսնում ու լքել են դահլիճը, չմասնակցելով քվեարկությանը։ Թուրքիայի մեջլիսի սահմանադրական հանձնաժողով ներկայացված օրենքի փաթեթը ենթադրում է պատիժ սահմանել այն падգամավորների համար, ովքեր կվիրավորեն, մեջբերում եմ, թուրք ազգի պատմությունն ու համատեղ անցյալը որպես վիրավորանք են ընկալվելու 1915 թվականի դեպքերի մասին խոսելիս հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը։ Արկելքը վերաբերելու է նաև Մեջլիսի ամբիոնից Քուրդիստան, քրդական նահանգներ եզրույթները հնչեցնելուն։ Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ ռինգում իր առաջին մենամարտահաղթանակով եզրափակեց խառը մարտարվեստի իմշամարտիկ Սարգիս Վարդանյանը, Մենամարտը, որն անցկացվում էր Անտալիայում, 3 ռաունդ է տևել եւ ավարտվել է մարզիչների միաձայն որոշմամբ հաղթանակը հայաստանցի Մշամարտիկին շնորելով։ Նրա մրցակիցը թուրք մարզիկ է եղել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարս առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան։ Տակություն։